Allohning qadariga taslimmiz va aytamiz biz Allohning qullari bir kun unga qaytamiz Allohning qadariga taslimmiz va aytamiz biz Allohning qullari bir kun unga qaytamiz Allohning qadariga taslimmiz va aytamiz biz Allohning qullari bir kun unga qaytamiz Allohning qadariga taslimmiz va aytamiz biz Allohning qullari bir kun unga qaytamiz Allohning qadariga taslimmiz va aytamiz biz Allohning qullari bir kun unga qaytamiz